Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 25, 1995 Itinalagang obispo ng Military Ordinariate of the Philippines ang nooy si Bishop Ramon Argelias. Siya ang panglimang obispong naloklok para pamunuan ang Military Ordinariate ng ating bansa. Ang Military Ordinariate ay isang ecclesiastical jurisdiction na responsable para sa pangangalagang pastoral ng mga Kristiyanong nagsisilbi sa armed forces ng bansa. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.